Zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Egunan bankako maitesa, hola Maitecha de banka, hello Maitecha from banka, bonjour Maitecha de banka. Egunan eletako piranio, hola piranio de eleta, hello piranio from heleta, bonjour piranio de elet. Bai hiri ere, Bere saiatuko gira San Franciscon den gure lankidearen juntatzen, vamos a intentan contactar a nuestra reportera que está en San Francisco. We are going to try to contact a reporter in San Francisco. Nous allons essayer de contacter notre reporter à San Francisco. Hello. Egunan, Deborah! How are you? Egunan, Benedit! I'm fine, thanks. What about you? Ongi, ongi, ongi! Zertan zideste asia dea besta? Orain txenoa! Ah, ikusten ditut, Elizatik txea atera dira. Klika ere laizte jasiko da kajiken alaitzen. Ah, nahi nuke Joni kurritxarri mintzatu. Hortzik dea? Benedikt, hemen naiz Joni eta Barbara bere emazte sarmantaren kompanian. Pasatzen dizkizut. Elo, egunan! Bonjour, Benedikt! Eguna, forma gaitzen iduri duzue, egun goxo baten mentu da Ameriketako Euskaldunen zat? Bai, bai, meza edejaren ondotik klika gozatu ahal izan dugu. Zabuko xante, hiltzete minio abek lor bere! Ui, ui, eta araiz egunaren artean muspartida zomeite ginen ditiuk? Me, jo behiltatekin! pouvais pas venir avec qui vas jouer Gaïchoua. <laughs> Isiltzite xuxoxoa. Entzuten dugu badela gido, utziko zaituztegu besteetara turbiltzen. Debora deitzen gaituzu antolatzailearekin elkartu eta? Oke, okay, bai ados. Itzultzen gira estudiora dut maitesa norbait juntatuna izinuela mezu baten helarazteko. Volvemos al estudio creo maitesa que tienes alguien a la que enviar la quieres enviar un mensaje. We are back to the studio and I think Maitesha you want to send a message to someone. Nous sommes de retour au studio et je crois Maitesha que tu voulais faire parvenir un message à quelqu'un. Otio bat hitza ditzen manuzu, deitzazu ikatirat badautsut zerbait galegiteko. 0 bost, berrogoita emeretzi, ogoita amazazpi, ama, amalau, ameka. 05 59 37 14 11 05 59 37 14 11 05 59 37 14 11 Egunan, hemen hotxe batit, nola ziabaitetza, denakuntzatzen ama txeroriko ahtai pixko ahtua. Bai, bai, pixko ahtua, eta zer dio eh, txentxa zaldi bat afintzi mistek. Bixanteari onjoak endudazko telak koboiek, uste baitzutela, joan behar zutela, eta jarkoz hil dituela denak. Afean, holako zerbait. Bon, otio, banautxun zerbait galegiteko. Dinen zidelarik bankarat alko dastatzia susetak, amatxiri txentia zaldi egin pomada, aitari whiskya eta amari zigarro fin aiek. Ba, ba, jana dautxu jadanik ara dinen itxalaik, horiak horro eta gehiago ekajiko dautxutala. Ez adioik maitesa. Ba, Gure emankizuna bukatzera doa, eskertzen ditugu parte hartzaile guziak. Yache acaba nuestra emisión, agradecemos a todos los participantes. U program is going to finish with thank every participant. L'émission se termine, nous remercions tous les participants. Et nahi dutenek diruz ikastola Agondu, Dashporako dirudunek euh, enfin kusiek. Segurnaiz entzunak izan zireztera sortzi lujaldeetan. Ez da <laughs> seguro, I'm sure, j'en suis sûr. Azken kantua, la ultima canción, the last song, la dernière chanson, zuentzat, para vosotros, for you, pour vous, euskaldunak zaretelako, porque sois bascos, because you are basque, parce que vous êtes basque. Maite Saitustegu eta à Cachobédéan Sorti Erialdak Susenean, Euskal Iratietan. Euskal Diasporaren emankizuna.